को महिमान लारेदास बिरारिस द ऐं मायूस ते मुंहिंजा दुखीदा सिरारिसबारे जानी दिल डी ममता ला दीश ते हंजू वहे सोणी रीसदार वाल अॼकूं इलाज सुदू महिमान तारेदाे कस बिराडद